ma'lum bu ma'lum bu botil qolmas mangu musulmonlar albat bo'lar bir kun g'olib ko'p istalgan orzu dovudlarga qayg'u futuhotlar bor bu mo'minlar uchun futuhotlar bor bu mo'minlar uchun ma'lum bu ma'lum bu botil qolmas mangu musulmonlar albat bo'lar bir kun g'olib ko'p istalgan orzu dovudlarga qayg'u futuhatlar bor bu mo'minlar uchun futuhatlar bor bu mo'minlar uchun g'animning qalbiga doim qo'rquv sol buning yo'li yolg'iz qitoldir qitol g'animning qalbiga doim qo'rquv sol yo'li yolg'iz qitoldir qitol maqtalgan davlatlar etilsa ishg'ol kofirlar albatta toparlar zavol kofirlar albatta toparlar zavol ma'lum bu ma'lum bu botil qolmas mangu musulmonlar albat bo'lar bir kun g'olib ko'p istalgan orzu dovudlarga qayg'u futuhotlar bor bu mo'minlar uchun futuhotlar ko'k askarlarga bo'lmaydi uzur kallasin olamiz qilamiz huzur bizlarga tayyordir jannatlarda hur yutqazmaymiz aslo bo'lsak ham shahid murtad askarlarga bo'lmaydi uzur kallasin olamiz qilamiz huzur bizlarga tayyordir jannatlarda hur yutqazmaymiz aslo bo'lsak ham shahid yutqazmaymiz aslo bo'lsak ham shahid ma'lum bu ma'lum bu botil qolmas mangu musulmonlar albat bo'lar bir kun g'olib ko'p istalgan orzu dovudlarga qayg'u futuhotlar bor bu mo'minlar uchun futuhotlar bor bu mo'minlar uchun mujohidlar bizga o'tsin barcha yerdagi hudud mujohidlar olg'a dildadir zuhud bizga o'tsin barcha yerdagi hudud g'alabadan zavqqa to'lganda vujud o'tmishdagi dardlar bo'lgaydir uni o'tmishdagi dardlar bo'lgaydir uni qayg'u futuhotlar bor bu mo'minlar uchun futuhotlar bor bu mo'minlar uchun xilofat qayda deb qichqirganlar qani maydonga kelmasmi bir jihod qilgani xilofat qayda deb qichqirganlar qani maydonga kelmasmi bir jihod qilgani toptalganda hatto payg'ambarning sha'ni jim turganlar ko'pdir jiz etmay tani jim turganlar ko'pdir jiz etmay tani ma'lum bu ma'lum bu botil qolmas mangu musulmonlar albat bo'lar bir kun g'olib ko'p istalgan orzu dovudlarga qayg'u futuhotlar bor bu mo'minlar uchun futuhotlar bor bu mo'minlar uchun